الحمد لله كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله واتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول ربنا عز وجل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون kasebo tugenda mu maaso ne <clears throat> omusomo gwaffe ogwa nahanu ala lhaq fe tuli ku kituufu era nga twakyalenjinga twasoomooza abaganda bakiyita kusoomooza abantu bonna abeeyita nti basiraamu abali ku ttaka kuno kwe tuli mu uganda mu congo Rwanda n'awalala baveeyo balage nti be bali ku kituufu kuba ffe nabo tukkiriziganya nti ebibinjabinja bingi ebyasesebbuka okuva ku kibinja ekimu omubaka muhammadi sallallahu alaihi waalihi wasallama kyeyalekawo bwe yali ng'ava mu nsi kati obubinja binja obwo bonna obwasesebbuka okuvaako buli kamu kagamba nti kekali ku kituufu buli kamu kagamba nti kekali ku kituufu fe tuli ku kituufu fe tuli ku kituufu fe tuli ku kituufu sawasawa ekibuuzo tunaamanya tutya ani ali ku kituufu kwobwo obubinja obwasesebbuka okuva ku kibinja ekimu nabituyalekawo alayhi salatu wassalamu engeri yokka gye tuyinza okumanyamu kibinja kye kiri ku kitufu kuba ffenna tukkiriziganya nti waliwe bibinja bya miteko mingi kwe kwebuuza ku butuufu engeri yokka tuinzo tuyinza okumanyamu kibinja kye kiri ku butufu tujja kwebuuza ku butuufu twagamba nti obutuufu yani ya allah alhaq tabaraka wa taala yajja kutubulira ani ali ku kitufu twagenda okwesanga nga naye kenyini kenyini yagamba nti wamiman khalakna ummatun yahduna bilhaqi wabihi yadilun mu bantu be twatonda mulimu ekibinja nga kyo kyalemera kyasigala ku butuufu era nga bwe kiramuza nabbi waffe n'atugamba ayi salatu wassalaamu nga tandaba kuva mu nsi nti obusiraamu bwatandika nga bugenyi mu magezi g'abantu nga tebumanyiddwa ng'omuntu abukola abeera wanjawulo ku bantu abasigadde baabo mu kitundu ekyo nga byakola tebitegerekeka nabbi n'agamba nti ekiseera kigenda kutuuka eyo mu maaso nga nange mu nsi navaamudda era embeera eyoddewo ng'omuntu akola obusiraamu obutuufu abeera wanjawulo eri abantu nga nebyakola tebitegerekeka mujjukire mu kusooka yalinga wanjawulo mu bantu abasigaddewo nga nebyakola bano abantu abasigaddewo tebabitegeera ku lwokubanga tebaalinga basiraamu obusiraamu bwali tebumanyiddwa nga bugenyi nga bupya abaffe oluvannyuma lw'okujja kwa nabbi n'okuvaawo kwe n'ebibinja okutandika okusesa ebbuka nga biva ku kibinja ekinene kyeyalekawa sawad al azam lwaki ate sayaudu ghariban kama badaa obusiraamu buzeyo ne bubeera bugenyi ne buba nga tebutegeerekeka abantu ababukola nga beewuunyisa bantu ba ngeri ki bano bantu nga bapya ebintu bye bakola nga tetubitegeera babaffe bano abeewuunya abasiraamu abakola obusiraamu obutuufu bano abatabategeera abalaba nga bye bakola bipya tebabimanyidde abaffe nabo kyekimu nabali abeewuunya nga nabbi nga yakajja n'abubakari ne Abdurrahman bin Awf ne Uthman ne Umar nabasigaddewo obaba nobbo basira Sonya binga bambitegera Ibigambe ebyo mulimu ekitiiso kinene Omuntu ngaakola obusiraamu obutuufu omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yajja nabwo Niwesanga ngomuchawa. Ngoraba ayonona. Byalese bipya tembina ko bujulizi tembina ko ndagiro tembira bangako. Byewunyisa. Abafi. Toli ngabali. Abe unya nabinga yakatuka. Naba mugoberera bibakoranga. Nabi yagamba. Yesu asalamu. Nipatuba niliguraba. Mutunulile vivinja bibiri, kino wachikuata, wachikuwa, wachisiba, wachibonya, wanya, wachichidja, nyaburi, achitunuli, achizimula, achienyi nyala, achifugi, achiwanda. Chilo chechibinje cha manyi, chechinene, buli wote gokutu cho ulira, buli wote, buli wote zimula amaso cho ulaba, buli wote sumula amaso kusamembe uleza maulire cho ulaba, buli wote kako TV cho ulaba, buli wote kako radio cho ulira. Na biagamba, echo chidi yao. Chino, chiba kijanya, na echo chidi yao. nabbi yagaye nti fatuuba liliguraba kino kye bakijjanya kyekiwangudde kasita nabbi asalawo namu akiba lihukumi tewabeerawo apiiru okusalawo kwekwe kusembayo fatuuba lilgurabai bawangudde bana bakijjanyizibwa bali ku mbeera yennyini gye naliko nga naakatumibwa be baagiremerako bano baagivaako Nabi yabuzibwa. Munafu mbaka wa Allah. Abage abagwira bana abatategereke kembera zaabwe. Mpya Batu aliwanga babi, baki janyizibwa, bono nye dini, bale sobuta bangu komusi, batu abantu abobwerere. Ba, ba, ba, bangeri chabu, nafe batubu ulire. nabi nagamba nti man kana ala mithli ma ana alayhi liyawma wa ashabi mwattu ekiriba kiba kyayisizza ekiriba kibafudde abatategeerekeka abapya mu society abenyinyalwa ne tebagala kubafumbiza ne tebagala kubawasa tebagala kubawa milimu kupakasa tebagala kubesembereza eh, kiki kyebakola kyonono kyabatuusa ku mbeera efaanana bwetyo lwakuba mu kiseera ekyo be bali babali ku ekyo kye ndiko olwaleero nze nammwe basiraamu obuwanguzi bwoyo mu kakyo kano anaabeera ku ekyo omubaka wa allah ne basahaba kye baaliko bwe baabeereranga balamu tukoze tutya okubeera kwekyo omubaka wa allah ne basahaba kyebaaliko webabeerera nga balamu mu nsi baaliko abantu ngaffe nga batambula nga boogera nga balya nga banywa kwe kuddayo okwekwata ku quran engeri gye bagyekwatako okwekwata ku sunna engeri gye bazekwatako ebintu bibiri byokka olukalala si luwanvu teweralikirira terujja kutawanya okwate ekyekumi nebina okwate ekyekumi nomusanvu okwate ekyanamu omukaaga okwate ekyekikumi mu ebitaano nedda bibiri byokka kwekwatako koroani nankola ya nabbi alaihi afdalu salati waatamu ttasilim abantu abo bakolanga batya nga bafiiriddwa a ah, nga tusumulula koroani nga tusumulula sunna abantu abo beyisanga batya wakati waabwe n'abayahudi nga tusomolola korani nga tusomolola sunna abantu abo beyisanga batya wakati waabwe n'abanaswara abakulisitaayo ba yezefu nga tusomolola korani nga tusomolola sunna tetujja kukoowa bayambalanga batya nga tusomolola korani nga tusomolola sunna bannafe abo bo baasaalanga batya nga tusomolola korani nga tusomolola sunna Bwebafiru wanga beisa anga batia. Bazika anga batia. Ngalusumula Korani, ngalusumula Sunna. Ichisene cha masanyu. Kuruna kwa uruwaidi. Beisa anga batia. Ngalusumula Korani, ngalusumula Sunna. Waluwa luna kwa lebate kanga umu wiki. Ngesa wudarebi ya lebate kwa ukuruku na nuruku na nutina kuza kumula. Ngalusumula Korani, ngalusumula Sunna. Betu chisanga munga, tukola. Fatuba liliguraba, ngatuba ilamu. Aba wangu. Betu chisanga munga, ngatusureli. nebatunakwatayo bisatu bina bitaano byetutategedde nti gyebiri tebigenda kutubuuzibwa netufa nga situbituuseeko fatuba lilguraba bebawangudde abo wamimman khalakna mu bantu be natondeeyo wansi toggwebwamu ssuubi gwe musalafu totya teweeraliikirira tokutukawo nakusuubira waliyo abali ku kituufu eh? wali ya bali ku kitufu eyo nga subi dene nga mawulire gasanyu nga mawulire marunji bebaluwa man kana ala mithli ma kana alayhi muhammadun wa ashabu beba bali ku nkola beba bali ku busilamu nabbi bo yaliko basilamu ekigambo nabbi kyagambye nti ala mithli ma ana ma ayi allazi ala mithli allazi ana alayhi alyawma wa ashabi beba libera kwecho kyendiko olwalero nammwe kye tuliko olwalero balinga ku kiba siramu bwe busiramu bwe balingako bwe tunasanga olwalero nga kye tuliko kye tuyita obusiramu bo si kye baayitanga obusiramu ku luli wadde nga mu kino kye tuliko mulimu ebifaananira ddala na bali kye baaliko ngaki ng'okwaziina ngaki ngokubeerawo kwekintu ekiyitibwa omuzigiti ngaki ngokugamba nti la ilaha illallah muhammadun rasulullah ngaki ngokukola hijja ngaki ngokugenda emakka nokola hijja ngaki ngokusiba ramadaani wadde nga mu byetukola olwaleero bye tuyita nti busiraamu mulimu ebifaananira ddala eiza mu mannya oba mu shakiri n'ebyo bye baaliko kululi tulaba tetuli ku busiraamu kasika tutaabe ku busiraamu bwe baaliko ku luli wetegeresa nyo ebigambo by'omubaka alaihi salatu wassalaamu agambye man kana ala mithili ma ana alaihi lyauma oba ma ana alaihi wa ashabi basiramu bannange tutambulira mu mayengo Enyanya si ntebenkevu. Mayiko gatusunda. Gatutwala maaso gatuzze mabega. Ekiseera kituuka ne tweraliikirira. Tetujja kumalako, tetujja kutuuka. Mitala, tetujja kusomoka. Tuba tukyali mu mbeera eyo. Nanyini kuvuga lyato. Natukakasa nti kati tusimbule wano tuveewo. Wateredde maaso awo. Ne tutambulako. asebo ebyembeera nabbi gye yalingako ne basahaba be <clears throat> n'olwekyo tetujja kumala biseera mu kukaayana yaahifa tuli ku kituufu yaahifa tuli ku kituufu nedda tetujja kumala biseera mu kukaayana lwaki tekyetaagisa lwaki tekyetaagisa alhaqu tabaraka wataala obutuufu allah jalla waala atugambye nti mu beyatonda mulimu abali ku kituufu wabihi yaadiruuna era obutuufu obwo bwe balamuza nabbi n'atugamba alayhi salatu wassalaamu nabbi lwaki tugamba nti ate nabbi katonda oba agambye ate nabbi tumwetaagisa ki nabbi ono ye yatutegeeza katonda oli agambye tali tetumumanyi agambye abalibeera ku ekyo kyendiko olwaleero abalibeera ku ekyo kyendiko olwaleero ne basahaba bano yenna nesanga ngaobusiraamu bwaliko olwaleero <clears throat> si bwebwo omubaka bwe yaliko ne basahaba kakasa bukakasa nti toli mu abo abawangudde lwaki anti ebibinja bya mirundi ebiri ekyo ekiriku ekyo nabbi kye yaliko luli n'ekitakiriiko bw'oneesanga nga toli mu ekyo ekiriku ekyo nabbi kye yaliko luli ne basahaba then owanguddwa wano ku nsi ne kwakhera mpozi <clears throat> gwe munnaffe olowooza nti okuwangula kwe kulya amatooke n'ennyama buli woobyagalidde buli lunaku okumalako omwaka kwe kukyusa esaati buli lunaku ng'oyambala ndala okumalako ewiiki kwe kubanga olina omulimu nga bakweguya bweguya buli kiseera amasimu gakaaba bakuyita ku mulimu egindi <clears throat> bakuyita egindi bakuyita egindi kwe kubeera nti olina abaana musanvu abataano bamazeeko emakerere omu agenda kufumbirwa ababiri bagenda kuwasa omwaka ogujja bamaze n'okuzimba emunyonyo n'emutundwe Hey, eh, posigwe munafu obadde obala nti okubeera nti gwe oli ku kituufu gwe kubeera nti gwe haji gundi gwe munafu obadde obala ti okubeera nti gwe oli ku butuufu gwe kubeera nti ewegindi yosefu mukasa mukwano gwo nedda bwekibeera bwe kityo byonna by'ogambye achievement zofunye mbuwangazibu katuziteke ku minzani erudda tutekeyo nabbi ne basohaba kyekigenda okutuyamba lwaki anti nabbi agambye nti alibeera obulungi mwebyo ebiseera alibawangudde mwebyo ebiseera yalibeeraku ekyo kyendiko olwaleero ne basohaba bange abaffe tuteke minzaani erudda abaana bannabbi bameka abaali basomye nga bafunye ediguri nga bamazeeko emakerere mu univasite z'ebiseera ebyo nga be yali eyagala nabeera ye baali bamusanyusa era be yatukubiriza okubeera nga naffe tuzaala nnyo abaana bamaleko makerere bafune ediguli tulyoke tubeere ku kye yaliko ku luli mpozi nabbi yayina mikwano gyemeka nga beba yosefu mukasa di ewegindi balooya be nga beba johni gundi bamalaaya tuzeke minzani ebibyo byofunye ne nabbi be yafuna tukakase nti ekyo ekyo ekyo ekyo kikwatagana kikwatagana awo tuveewo tugende abalala la la bwekito sibe kigenda okubeera <clears throat> basiramu bannange lwaki tugamba nti kyamakulu okubeera nga tuli ku kituufu lwaki lwaki twesiba nnyo ku kubeera nti tutekwa kubeera nga fetuli ku kituufu doesn't it matter si kyamakulu okubeera nga gwe oli ku butuufu omanya ddi nti gwe oli ku butuufu olunaku lwe muyombye ne mukyalawo n'omunyonyo n'ensobi gye yakola egindi gye yakola mu kiseera bwe kiti gye yakola ku kintu gundi gye yakola ku kintu gundi ng'agamba nti nsonyiwa nnasobya sonyiwa nnasobya sonyiwa nnasobya Kolo unaku lwoyagalo kakasa nti oli kukitufu neddo teko kubanga kakasa ndiziriza ali nsobi mu kisera byazikolera lwaki kulo kubanga obutufu bwaliwo nabulekawo nakola obukyamu Lwecho omuchala baba yali yagala mu kisera ekyo Ndiye songa lwaki yakuyira amazi Ndinayo busungu bwaliwo mukute kulo kubanga waliyo yagala omuchala gundi Gwe yawuliranga munywe naye kusimu anaawulira atya olwaleero omukyala bw'anajja ngazze ne mwannyoko mwannyinawo omukyala so si mwannyinawo omwami mwannyoko n'omubuuza gwe omukyala nti ono yaani nti ono ye mayimuuna mwannyina wa bbaawa nti mayimuuna ki mayimuuna ennyini ow'e masaka Eh. yono bulijjo wayogera naye ku simu eh, yono wayogera naye ku simu <laughs> oba bangamba nti wamuyira amazzi olumu ku lwokuba nga ayogera ne mukyala mayimuuna gwe wagamba nti amwagala mukyala nyabo manyi bamuyita nannyabo onoowulira otya mu kaseera ako ng'omusajja wamuyiira amazzi n'akutunulira bw'ati n'anoonya ekitambaala naye simula amazzi g'omuyiiridde n'amalusu g'omuwandudde n'atambula n'agenda wavaawo kwolwo ng'ozimbye nga nebbeere oyagala lyagala kwabika bukane nga terikyajyamu obunene olw'obuwanguzi bw'ofunye kuba omusajja akkiriza nti asobezza n'ekibonerezo ky'omuwadde akikoze olwaleero n'obulira otya akabeere tekafuuke nga sokisi nga okakasizza nti gwe wali ku bukyamu yono maimuna muba mukyali awo muli mukifuba kyoba owuliro tya mukiseera ekyo oba musanyufu nnyo ng'oli mukyamufu ngaolumwami atuuse eh, maimuna salaamu aleku ate mwakwataganye mutya ne mukodomi wange tomanyi nti fena tusubula ngege kati ah. maama kadija wangi ono ye maimuna ge wangiirako amazzi maama wange agenda okugyewa kitange bano we baana be yasooka okuzaala ew'omwami oli so olulala yajjaawo ng'asaba sukaali oba wamuwulira nga tubikira abantu abangi gye kitaawe yono gwe wanjiirako amazzi n'ompandulira n'amalusu omukyala agamba atya je olabye bwenkwagala oba nno bwonna bwali bujja ate okiddangamu nedda tetwagala kumanya kwolwo nti wali ku kituufu ku luli nedda ebyo bigenda kubeerawo kwakhira wabatulun ma sanau fiiha nga byonna bye mwakola nga mukyali mu nsi byali bifu byali bikyamu okusobola okumanya nti byokola bituufu olwaleero ofunye omukisa muganda wange okyassa tekayo amagezi tolowooleza mu kulya kwokka nakunywa nakuwasa nazadde nabaana nakusoma bitabo obeere mukugu mu sayansi ezoba atisi nedda teka ya magezi ochiasa dira byoliko embera zoliko ziteke ku minzani eruda teka yo nabize yaliko ne baswahaba kubanga atugambi nti ku mukisere ekyo olwalero lwetwogerako kuba yagenda takyaliwo alibeera ku ebyo bye yaliko ku olwo tuba tutambula wano mu nsi tuba twagala nnyo endagiriro bwotuuka wootuuse nga teweekakasa ndagiriro gy'olaga osooka n'oyimirira n'onoonya waawo okubuuza wa woonojja endagiriro eneekutuusa obulungi gy'olaga waliwo olugendo lwe tulimu ekyomukisa omubi abantu tetuzuukuka tetukimanyi tetutambula tugenda kwakira abasiraamu bannange kwa kira jetugenda wali ye vietagisa yo na sunaba kutuka yo vietagisa yo tunabijawa man kana ala misiri maana alaihi ya umo wa sahabi habana akora evie vietukolo wali vietukunganya nabi muhammad neba sahabawe vieba kunganya habari vikunganya mchisee recho vipa kendo kutuka kwa kira angabari burunji Mbagenda kutoka kwa kira ngaba ngaba ngaba mu mizira gye kitalo mu kuwanibwa kwe kitalo so si nti be bali va mu nsi ngaba waniddwa nedda nedda Basidam omuntu ava mu nsi ne bamuwaana ne weewuunya abamuwaanye n'obakaabirako nga tonna bakaabira gwe bawaana omusajja munnamawulire yawandiika n'awaana kabaka eyali afuga edubayi eyafa juzi ng'amuwaana nti oyo ng'akubye ekifaananyi kye kona kasajja kali awo kakadde kamisikiini nti oyo yeyata dubayi yali ategeeza kumuta ku ki kumuta kumujja mu nkwawa mu kikoligo ky'obusiraamu n'amufuula ow'ensi yonna abantu ne banywa omwenge nga bwe baagala abantu ne benda nga bwe baagala nabagamba abasiraamu nti edubaayi abawarabu b'e dubaayi bamalaaya beetunda ku kkubo ku kkubo nga boolaba be nairobi nga boolaba be kampala eri waggulu simanyiku empiiryo simanyiwo bw'oba tonna bakukaabirako onoagula malaaya olwaleero nga tonna bakukabira kwoli eyagenda eyabakkiriza nti mugule bamalaaya n'emyenge munywe n'embizzi mulye osooka kukabira kwono amuwaana lwaki omukabiddeko akyayina omukisa tagukozesezza akyayina omukisa ogulongosa okuwona oli gye yagenda tagukozesezza awaana buwaanyi oli kitegeeza ki alwana nnyo okubeera ku ekyo oli kye yaliko mu kiseera we yabeererawo basiraamu olwaleero tulwana nnyo okubeera ku ekyo nabbi muhammad alaihi salatu wassalam ne basahaba kye baaliko we babeererawo ah, ekinabeera bwe kityo tetusuubirayo obwangu n'akaseerezi n'akaserengeto nedda nedda wagenda kubeerayo bukalubirivu nakulinnya na busozi Bwetuna asanga ya kaserengeto ojja kwesanga nga wetaga stamina ne control ya amaanyi okusinga gye wetaga nga olinnya kasozi mwabekisiba ebisabo ebizito nga muli nnyo ensozi n'okuziserengeta bwe njogera bwentyo mubeera mutegera kyentegeeza okontrolinga ebisambi bino n'amavivi ng'okkirira nga wetisse kizibu nnyo okusinga okubikontrolinga ng'olinnya nga wetisse nekyo ne bwetunaasanga kaserengeto ng'olwaleero tulimukasherengeto walilahi alhamdu ajwai wala ilaha ghayru twegendereze nnyo nnyo nnyo nga tusherengeta lwaki olwokubanga tewali kyasi kitulikira kumpi na matugo je biri bitulika wetogerera kati olwalero je biri bitulika na ye si kumpi na matugo naye bitulikira ku matugo g'abasalafu awantu mujukire watilika al ayamu nudawiruha baina nnasi ennaku ezo allah atambuza ntambuze kumi biri mu kumi kumi biri mu kumi na gumu zibadde zaffe zibadde zaffe mwetegereze atambuza ntambuze zikomawo zikomawo basiraamu yesiimye awangudde guzinasanga ng'alinga bwe zaamuleka naye bannaffe bangi emirembe basazeewo okugyonooneramu basazeewo okunyiirizamu allah dhul arushi l azim wallahi kyannaku kyamukisa mubi era tulabye obutemanya nanoonya nembulwa ekigambibwa nti nabbi yagamba nti rahimallahu maraan alima kadira nafsi nefuna okutya nti oba oli awo si hadithi nensirika nembivaako naye olumu nesanga abu zaid bakr bun abdillah naye agamba nga nze bwe nagamba nti naye yanoonya n'abivaako naye ng'ate oli nze simukwakira nsawo ye yagamba nti noonyeza firimu dawwana mu buli ekyawandiikibwa nti kitabo kya hadithi tekiteriimu olwekyo kiyinza okuba nga kyali kigambo bugambo kya muntu kiba kubanga kigambo kya sahaba era bandi badde bakireeta nti maukuufu ku sahabi fulani naye nabo basahaba situnaba kukifuna akimanyi wekiri akitubuulire walillahi lhamdu yesiimi awangudde oyo eyeemanyawo waakoma Na tewanika kuchatajia kusobora. Temwewanika ku Allah jale wa ala. Temuja kumusobora. Neda. Muna musobora mutia. Ngateye nanyini mwe. Tekisobu kumusobora. Basebo. Elibadde ntandi kwa yo musobo gwafe. Ngatuli kumakulu agokuna. Agechi gambo anasur. Okutasibwa. Okutasibwa. Akechi gambo anasur okutasibwa. Waliwe njawulo wakati w'okumalirira n'ofuluma amakulu n'osenguka okuva mindari lukufur mu kitundu ekifugibwa bukafiri ila dari lislami n'ogenda mu kitundu ekifugibwa obusiraamu ne wabeerawo n'enjawulo okunywerera ku kufuluma kwe wafuluma n'otuukiriza ebikulimu oluvannyuma lw'okufuluma kwe wafuluma njogera <clears throat> nyo ekyafaayo ky'emmere n'omusajja gye yasaba ne bagireeta n'atagigira ki n'atagirya <clears throat> Waliwo enjawulo wakati w'okufuluma. Okufuluma kyangu. Naye okunywerera n'otakyukakyuka. Ku kufuluma kwe wafuluma. Amakulu okutuukiriza ebyo ebyakufulumya ensonga lwaki wafuluma okuginywererako n'ogituukiriza okutuusa lwofa. Nga tozeeyo kuyingira. Nga tozeeyo kuyingira wa? Mu bukaafiiri. Not necessary nendo ya kumala kuri nyamoto kanyonyi train meri odeyo je wafuruma kuva mu dalili kufula ne fa dalili kufuli nedda oja kuda yongo lina wano wenyini wenyini we wajja lwaki ngobera wegomba erosima erije wava ero labanga we walungi we wasinga wano oba wadda yodda oba wadda yodda abo bangi tubalina mu bitundu ebyenjawulo ulo mu nsi olwaleero egandi waliwo enjawulo wakati wokumalirira okufuluma era n'ofuluma n'okukyusa enniya n'okyawa ekyo ekyakufulumya newejjusa n'ofuna byeweekwasa n'olaba nti singa mubeeramu kintu gundi okufuluma kuno kwandibadde kulungi okufuluma kuno kwandibadde kulungi mubakuba nga nfunyemu omukyalo owokuwasa okufuluma kuno kwandibadde kulungi mujukira aya egamba nti waminannasi man yabudu llaha ala harufin bwofuluma mwena abali wano mwena abali wano okujjako allah weyasaasira batono ennyo naddala bakanaana buli omu ayina kyalaba nti okufuluma kuno daarula isiraamu eno mubakubaamu kino kwandibadde kulungi muganda wange omusiraamu wonna woliba ogenze ngaofulumye tebikutawanyanga ebyo tumuba kubaamu kino kwandibadde kulungi nedda geraageranye eno gye wajja n'ebiriyo n'ebyo nabbi bye yaliko ne basahaba be bwe mubeera nga eno gye wajja n'ebiriyo mulimu ekibulamu ku ebyo nabbi bye yaliko ne basahaba be yanguwa mangu okutegeeza abakulira kuba buli kitundu kirekwa okubeeramu akikulira nti waliwo ekibulamu mu kitundu kyaffe kino mwebyo nabbi be yaliko ne basahaba be guyinza okubeera omukisa omulungi ne bakugamba nti kyekyo kyennyini kituufu naye ekikyatuganya okukiteeka mu nkola lwa nsonga gundi eba mukitegeera singa tubeera wano nga bwe tuli olwaleero eno bakadde eno basajja ne tukulonda nti mustafa tukuwadde maimuna ah, n'osanyuka alhamdulilahi rabilalamin ne maimuna n'asanyuka nti alhamdulilahi rabilalamin nfunye omusajja no n'asanyuka nfunye omukyala e anti omusajja bwawasa omukyala bajja ne beegatta ne babeera ki naye ate nga tukulaba mustafa okyatudde eno naawe maimuna nga tukulaba okyatudde eri kiki nga temwegatta kubeera wamu Chemwako na chichamwe chokufumbiri ganwa. Nedda. Chemwako na chirunje choku agarana. Ye. Ngate mwegata. Ngate muri wamu. Chichi. Wachi aliwobu weze chichizechi. Echiba CBA. Nolecho bonore te chochora wantichiba kubela mkusengu kako. Chandi bade chirunje kubanga chaliwo kumurembe gwanda bine basahaba. Banone basa chandi bade chamukisa mwenye nyome bana kuganti chitufu. Na ye. Wachi aliwobu chitono nye chisibye. Echo kuchite kamunkora. Chijakubaye chirunje. obuzibu bwonna disaster disaster obuzibu akabengedde kabusa kanaavaawa kajja kukuva ku kubeera nti oyagala ekintu fulaani kibeere eno gye wasengukira kisobole okulungiyaayo n'okunogaanyaayo wabeere walungi gy'oli so nga ekyo ky'oyagala kibeeremu tekyali mu ebyo nabbi be yakola ne basahaba be onooba ozikiridde simanyo abenga bimbitegede lolecho wali wenjawulo asiramba nange wakati wo kusenguka okumalirira no senguka no tukaje waraga mudarule islami No sima no sanyukanga yeno yenyine je wayaje yeno yenyine je wali oyagala yeno yenyine je wasima yeno yenyine je walotanga nga jo yagala makuru bebyali ebiroto byo jewaringo yayanira kungulu ne munda alhamdulillah kathira allah yakuleta nakutusa yeno yennyini lwaki yeno yennyini olwalero nasuzenjalanga siride eh eh mba kubanga buluna kundia nembwegera nembwegera waka nikugwako nandi era likiride nti mm. abali e Kampala benalekayo abali ejindi e, e Dar abali e South Africa benalekayo bali ya buluna kune babwegera njawulo chedi wakati wange nabo tewanabera njawulo nakanoonyeza omukyalo owokuwasa emyezi mukaaga simufuna so nga ate ebweru bwe nfuluma bwe nti ekigere kisooka mu nyumba yange nsokera kulaba mukyala bwe mba mwagadde nemugiraki nemutwala wetegereze wetegereze wetegereze musiraamu tozikirira ng'olowooza mbu ekintu fulaani kiba kubeera mu kusengukako kuno kwe wasenguka okusenguka ko kuno kwasenguka kwandibadde kulungi nnyo senga ekintu ekyo kyogamba tekibakubeeramu tekyaliwo ku mulembe gwa nabbi ne baswahaba bw'ona okyagala kino n'otamanna ne weegomba nti kibakubanga weekiri kyandibadde kirungi onoobeera nga ozikiridde n'okufulumaako kunaabeera nga tekwatuukirira nga si kutuufu n'olwekyo waliwo enjawulo wakati w'okumalirira okusenguka okufuluma okugenda fisabirira n'ofuluma n'ogenda ne okutuka okutuukayo n'onywerera ku ekyo okutusa okutuusa lwosisinkana allah tabaraka wa taala allah ya gama mu qur'an nti fariha mukhallafuna bimaqaadihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun basanyuka ne bajaguza abo abataafuluma kugenda kulwana mu kubo lya allah tabaraka wataala ne bagamba nga tebagenze kulwana na mali yaabwe na myoyo gyabwe ne bagamba ne bannaabwe nti temufuluma temufuluma omusana mungi ebiseera byali bya musana mungi allah agamba nti abantu abo busiru butamanya byebyali bibogeza ebyo lwaki kulwokubanga naaru jahannama ashaddu harra omuliro jahannama gwe gusinga okwokya naye lwakuba nti bano basiru tebamanyi mutekeyo amagezi basiramu bannange abamanyi batugamba nti okukafuwala kw'omuntu kubeerawo wadde kyakoze tagendereddeemu ku kaafuwala kasi takibeera nga kyabukaafiiri bwe obuwuja ne bumwetonyako omuntu okukaafuwala kubeerawo kyakoze oba kyayogedde kasi takibeera nga kyabukaafiiri wadde nga tagendereddeemu ku kaafuwala allah yagamba mu quran suratu lbakara wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun bwebagambibwa nti temono na munsi kugatta wakati w'abakkiriza n'abakafiiri kwenkanya wakati w'abakkiriza n'abakafiiri kusukkulumya wakati w'abakkiriza kusukkulumya abakafiiri ku bakkiriza bagamba nti ekitukozesa ebyo tulongosa munsi nsi mwetegereze alamtara ila ladhina utu nasiba min alkitabi yuminuna biljibu tuwatuakuti aya wetu wegaba wa siramu nuzerimu ali imurani Allah gamba wansimbo aya mti wayakuluna lilazina kafaru haulai ahda minalazina ama nusabira mtubilibisatu bukona kechimu wa mkafiri bugamba wa kafiri abanaswara ba yezefu mtibibari kuburunga mwokusinga wa siramu wa mkafiri bubo sangidu wango limusiramu bw'ogamba nti abakafiiri n'abasiraamu bonna kye kimu oba mukafiiri bw'oba osangiddwa ng'oli musiraamu basiraamu bw'ogatta wakati w'abakafiiri n'abasiraamu allah aza wajala yagamba nti ebeera fitina na bwononefu bw'amaanyi nnyo mu nsi mwetegereze mutekeyo amagezi abantu bagaana okufuluma okujja mu kubo lya allah tabaraka wataala nga tebalabawo obwetaavu hmm? hmm. abantu bagaana okufuluma okujja mu kubo lya allah tabaraka wataala nga tebalabawo obwetaavu abantu bagaana okulwana entalo z'eddiini entukuvu nga tebalabawo obwetaavu abantu bagaana okuwaayo ensimbi zaabwe n'abaana baabwe mu kkubo lya allah tabaraka wataala nga tebalabawo bwetaavu nedda abantu balwanyisa bano ababa balabyewo obwetaavu obwebyo byemmenye bano ababa balaba nga tewali bwetaavu balwanyisa bano abalaba nga waliwo obwetaavu فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله garraha ulai dinuhum barabanga bana abafuluma okugenda eyo kali katinko musilamu bw'oba tolaba bwetaavu bwakweramuzaako korani na sunna olyokobeera omusiraamu gwe tonnaba kubeera musiraamu bw'oba okyawa abafulumye okugenda okulwana beeramuzeko korani ne sunna gw'oli kafiru numurutaddu waliko omusiraamu n'obuvaamu bw'oba oli musanyufu era mutebenkevu eri amateeka g'abakafiiri agakufuga era ng'olaba olwaleero abawanika emikono nga bagamba nti allahu akbar amateeka ga korani ne sunna gegaba gatufuga ng'olaba batabulatabula emirembe boonoona mu nsi gwe tosiraamukanga oli kafiru murtaddi khabiisu yajibu katiluka halaalu ddamu walmaali olunaku lumu amawulire gajja awali nabbi nti waliwo omusajja eyebase ku mukyala wa taatawe waliwo omusajja tazawaja muraata abi yawasizza eyali mukyala wa taatawe basiraamu waliwo fatwa lukwelo nabbi gye yayisa yewunyisa <laughs> yayita sahabi omukuba komando namuwa briefing genda ku kyalo kyegindi kuliko omusajja bamuyita gundi ne gundi oyo no <laughs> gwe yali atuma yali sahabi ne gwe batumira amakulu omwami oli ow'ekyalo kiri eyawasiza mukakitaawe naye sahabi genda ewe bw'omusangayo mutte ne maali ogigabane bagita takhmisu wabula <laughs> wabula wabuti kamana onzijira ko chimu kyakumeka chono chirete ino baitimbali basaba babera bavenu ngolo kamanda agenda yalina nebendera wetegerezi lwali lutalo yalina nebendera ngajiwoni sobati kukati esolegende mujira ki eh wa salamu alaykum wa alaykum salam olaga wagundu nabbi antumyeyo omusajja yawasizza mukyala wa kitaawe mutte ne maari njigabanyemu soka kujjako kimu kyakutaano salaamu aleku enagenda mumaaso <laughs> omusajja n'amutta ne maari n'agigaba bawulama beebuuza nti omusajja oli ekyamugendesa ne bendera bendera tugenda nayo nga mukiseera kyakugira ki lwaki omusajja haraba allaha wa rasula allah yagaana mu qur'an okuwasa bakyala b'abakitaffe aya mweri mu qur'ani ekyatwaza omusajja ne bendera n'ekyamutisa n'emmaali ye n'egabanyizibwa ng'eminyago ng'eminyago mu munyago mwetujja kimu kyakumeka abdullahi bunu utaik mubuuze seeka wanatera okusomesa ebyafaayo yali muyahudi waliwo munasamanyi bamuyita ashira kusimanyaani yali muyahudi baavumanga nabbi nga bakafiiri asirani naye nabbi bwe yali asindika basahaba okubatta tebagenda nabendera bwe bamala okubatta tebaddira maali yaabwe kukigabanyaa ku kimu kyakutaano nedda naye nabo babatta lwaki ono sahabi omusiraamu bamuse bwe batyo kafirun murutadi kafirun murutadi lwaki istahalla ma haramahu llah allah yatulagira katiruhum hatta la takuna fitina katilu lazina yaluna kubu minali kufari waliyajidu fiku mgiliza mubaluanyise gwe walaba nga tewali bwetaavu bwa kubaluanyisa anta kafiru murtadi nga situna bakutta bali tulina kumala kusoba kugira ki ebinyambagamba mugenda kubitegeera nga nafadda alaba nga tewali bwetaavu bwa kulwanyisa bakafiri tuyina freedom tuli mu mirembe lwaki tulwanyisa bakafiri aaa ah! obuuza rabbul arushi lazim rabbu samawaati wal ard rabbul alamin katiruhum mubalwanyise lwaki tubalwanyisa ah. bwoti mubagae ti lwaki tubalwanyisa waliwo olunaku lwali kugamba nti khuzuuhu mumugire eki bakukwate bakukwate Ono bwagamba nti siraba bwetaavu bwakubalwanyisa. Omulala najja n'ayimirira wano ng'alina n'omusaalaba. Ono bw'asooka bati okutunda ng'alina n'omusaalaba n'asooka mukwata mugalo nti muli mutya munnaffu gye tuli. Bali obalaba ee eh, balwanyisa abaka babalwanyisa. Nti Roma nange seewuunyisa kakati lwaki batulwanyisa? Mhm, lwaki batulwanyisa? N'amweyungako nga beewuunya bano abasiraamu abali mu kumeggana n'abakafiiri. Bano ono ataddeko enkofiira haaji n'ono w'omusaalaba bombi tebala babwetaavu bwakulwanyisa bakafiri nga basiraamu bebabalwanyisa ekyewunyisa babakafiri balaba obwetaavu bwamaanyi nnyo okulwanyisa abasiraamu abagamba nti balamuze korani ne sunna ndi mutuufu oba ndi mukyamu mukiko mutunulire omusajja ono ataddeko enkofiira haji mbakakasa nti mujja kumutunulira paka olemu n'akoowa okumutunulira mumulowoozeko paka olemu n'akoowa n'enjala ebalume paka olemu n'agenda okusiibulukuka nga temumutegedde talaba bwetaavu bw'abasiraamu kulwanyisa bakafiiri mbu basobole okulamuza kurani ne sunna naye abakafiiri balaba obwetaavu bw'amaanyi e ebirala byonna bisooke biyimirire tumale okulwanyisa abasiraamu abasiraamu abaagala okweramuzaako korani ne sunna Ah. Kati tubaganyi kubera abasiraamu, tetubaganyi kusaala idi. Naye kye tutaagala kwe kuleeta amateeka ag'emirundi ebiri mu nsi, mwawudde yawudde mu nsi. Twagala mubeera basiraamu naye nga mweramuzisaako sitaani. As simple as that. Bubiki obuli awo. Amateeka fenna gatugatta. Fenna tuli kimu. Eddiini yali tennaba kujja fenna twali bannayuganda. Eddiini yali tennaba kujja fenna twali bwa Tanzania. Nabagamba nti teri basiru mu Afirika nga ba Tanzania. Nabaga, nali ndi awo juzi omusalafu n'angamba nti okumanya nga basiru gwe oba okyabazanyisa nyerere bwe yafa julius julius nyerere bwe yafa mufuti yalangirira nti bamusalire mizigiti allahu akbar allahuma gafire llahu warhamuhu julius nyerere yeyatta omusajja gwe bayita kalume yali agenda okubeera president wa tanzania kubakubanga basiraamu mu tanzania basukka mu nkaaga ku buli kikumi Naye n'amutta kalume abazungu abaali bagenda okuwa kalume ye yali yeefunyirira ku Korani na Sunna nga tayagala ebyo byakikafiiri kano kanyerere ngako kasoma ebyedduniya ne kafuluki nga ne kamutta misikini Fariha almukhalafuna biwakaadihim khilafa rasulillah <clears throat> besigalidde Madina nga batudde era nga basanyufu obubuzi bwe buli awo bulya enkoko zibojja akana kazanyira wali ne kanne wako mulujja ne dalingi wali wali ateka teka kakunywa fariha basanyufu lwaki bote bagenze mu bitale eyo muta tebagenze yono musajja ayimiridde wano talaba bwetaavu bwa kugenda kulwanyisa bakafiri allah eyabatonda era eyamutonda amugambe nti genda tewakiriza nabbi muhammadi ye genda genda kum situka ogende obalwanyise wagiriza alayhim tobalwanyisa bulwanyisa lwakutuukiriza mukolo nedda wabona balwanyise ngaolina munyivu nnyo gye bali ono agamba nti siraba bwetaavu wili alizo ninga nerabu la halamine ya mutonda agamba sila babu etabu ejomu kisombi baba kafiri bala uwe etabu wa amanyi bila nabiyo nabiyo soke biimilile bamaro kuruanyi saba silamu wabagalo kwenye muza kukurani lachi nesunga norwecho okunywera kweche chakusoe ngula nochi gani lako n'okibeerako nga tokyusizaamu nga todiridde basiramu bannange gumu ku miryango gy'okutaasibwa allah jalla waala gy'abeera akuguliddewo abantu abatulwanyisa abataagala tugende tulwane mu kubo lya allah tabaraka wataala bakozesa buli kakodyo konna mu mpapula z'amawulire ku televizoni ne ku zirediyo ezaameruka buli wamu ng'obutiko na buli busobozi bonna bwe balina babukozesa okusobola okutulemesa okugenda mu jihaadi n'abo ababeera bamaze okutuukayo nabo okubamalamu amaanyi bagaana abantu b'ekibiina kya nabbi salllah alaihi wasallama okukola ekyo okukwata ekkubo erinaabazzaamu ekitiibwa n'amaanyi wano ku nsi ne kwakhira nga ekkubo eryo yennyini Bweliaza nabi, bweliaza munu nabi amanyi, na wangu laba kafiri. Bweliaza munu wa sahaba amanyi, niba wangu laba kafiri. E wala ne wala, okufa busilamu wata ndikira makuru buwasa sana chiwamfu. Nibugenda, nibugenda, nibugenda angabuara, uruwachi, bitwariki lijihadi, uruwakuruanyisa bakafiri. Walimujahidu hinama ya kuruju lijihadi. Omutu ye nagenzo kuruwa na mkubali Allah tabaraka wa taala mkisera wa wabanga afurumie. Yakunu kadihaka ka intisara na alal khawalifu. kali musabbituina abeera amaze okufuna obunyango ogugulirwawo omulyango okutuuka ku ddaala ly'okutaasibwa ng'ataasiddwa n'atawuliriza era n'atagoberera abakhawaalifu abo ababeera basigadde emabega betulabye wano abagamba nti tetulaba bwetaavu lwaki babalwanyisa fabaida intiswarihi ala nafusihi oluvannyuma lw'okubeera nti aba awangudde omwoyo gwe washahwatihi n'ebyagalwa abalaba omunaana wa duniya nensinga be mujimanyi n'ebyokwewunda byayo wantasala ala shaitanihi naaba nga awangudde ne sitaani ebeere mukama buli kiseera n'okumulaga n'okumulaga n'okumutiisa wamin thamma oluvannyuma intasala ala almukhazilina abeera ataasiddwa kwabo abamulemesa mimbani jildatihi allazina yatahadathuuna bilisaanihi mu bantu nga ye aboogera olulimi olwo lwayogera basiraamu twatondebwa byaggwa mwattu tuli bantu eyatutonda alina ekyatutondesa bwe yamala okututonda yatulagira tukituukirize n'atusuubiza ebintu bibiri wa fi l akhirati magafiratun wa jannatun wa ridwanun Mutuna chitu ukiriza. Tugenda kusonyi iwebi tusomako. Mutusena choku bitu ukiriza. Agenda kutu ingize jana. Mutuli tukamu jana. Agenda kutu sako kusima kwe. Gwasimye. Tada yoku mwenye gine mirembe ne mirembe. Wabula ate. Mutuna chitu ukiriza. Chatu tondesa. Atese tese azabu na alimun. Ebibonyo obonyo. Emiteke mingi. Ngabuli muteko gurumanyo. Gwali sura mu bibonerezebyo falan nazidakum illa azaba buli mulundi buli kiseera buli luvannyuma lwakabanga ajjanga kumwongerako bwongezi kubiri ebibonerezo n'okulumwa okubaddewo ng'ayongerako ng'ayongerako ng'ayongerako basiraamu tubeere abantu ab'okumaliriza okufuluma kwe twafuluma sebyayi lanatullahi alaihi waamalahu llahi bima yastahiqu allahu mishuddu wataataka alaihi yalemwa okutuukiriza teyalema bulema kutuukiriza wabula yayimirira wali n'abuuza nti bwetaavu ki obutuuka okuviirako abantu okufa jihaadi muki eyo ey'okutisa abaana b'abantu ah, saasaawa saabasaawa basiraamu abakafiiri bakwata kusa byayi ne bamuteeka mu jjera ne bamukuba n'omukuba ekyokuddamu ye lwaki baali bamwaniriza nga bamugwa mu kifuba oba baali bamulwanyisa nga tebaagala abalwanyise baali bamulwanyisa nga tebaagala abalwanyise ekibuuzo sebyayi lwaki wali olaba nga tekisaanira kulwanyisa bakafiiri bonga bala bantu kiteekwa buteekwa kisaanira okukulwanyisa lwaki gwali ogamba nti bwetaavu ki obuli mukubaabana b'abantu okufa tikubanga tulwanirira korani ne sunna abakafiri bagamba nedda tutekwa buteekwa okubatta muleme kulwanirira korani na sunna nolwekyo sebyayi agamba nti abakafiri batuufu okumusiba n'okumukuba n'okumubonyaabonya lwaki anti yabayiikiriza okulwanirira korani ne sunna infact baali bakimuteekako buteesi sebyayi teyamalako basiraamu teri aliyimirira maaso ga busiraamu okujjako nga bugenda kumukuba bumwabyemu nga bwe bwayabya mu bantu ba hudu nga bwe bwayabya abantu ba shuaibu nga bwe bwayabya abantu ba nabbi nuhu nga bwe bwayabya abantu ba nabbi lutu nga bwe bwayabya nga bwe buzze bwabya nga nejjuzi bwe bwayabiza abakuraishi ba bujahali abakafiri nsanvu bwabakuba ne bubwabya mu lunaku olwo mu masaawa busaawa mwabata naba kumanya nti bwabya nakati bucha yabya kati kati wetogeda twandabana kuita wiki ngabwa yabiza yuzi twalana naba kafiri twandabana kuita wiki mutalo lwafira mono munafsira anatullahi alayhi wa amalahu allah wa yastahiku nene nyaba kamanda nibagamba muiza mutyo kusubulula gudi bali tipapa sineyogera akafiri ne batuduka ne babaduka kobwe bati ngabatulula wansi nagezo kulira ku radio nga bakafiri bagamba bakaba baliyo ku bitanda amalwaliro baba tutaba amalwaliro baba lemeddwa baba gobe nfete tuwasobola simanyi ba simanyi bakafiri kumi simanyi mulana simanyi bameka bali bapocha eh abantu bali wagazi mulaba munnafe uli yafuna ekiwundu azena mu darasa kusoma ye wuyo mulala uli wali gondi simanyi ani mugisha yetu ulide akola na mirimuje saja wabero fe simanyi wabero simanyi mpasa maji pache simanyi yenga yabu bali eri bakaba bawunya ebiwuka ebi bitambulira mu mabwagaabwe abasawo abasawo tebagala kugendayo obusawo agenda okuwulira omusirikale wa gavumenti akukwata ku nnyindo ne kumimwa atekakwana akantu akeero oba mukamanyi kumimwa ne ku nnyindo obake oyagala ki tayagala kugendayo ono omusirikale akaaba tayagala kuwulira okwo si kubonereza gavumenti namba eyita bakafiri bannaabwe abazungu timujja mutuyambe mutugire wano abalwadde mubatwale mu ddwaliro eddene erina abasobola gwe tunuulira woli n'obufunda bwoli laba nasuru allah tebarakata gyakuleetedde tunuulira omusajja ensi yonna yonna emulinzi okumujjanja lwaki mukafiiri abadde alwanyisa abasiraamu naye biganyi lwaki nasuru min allah Kutasa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Munda wa muna na yafana wa bundi lao nenso wera. Aba isa, aba na inchi, aba isi, aba leya, aba tani na baruanyi. Beba musanga wonga afuda wa ne ekei. Mulala nafa na avundi lao kukubwa nga mamu itakobo na buyatuka wako ata kunyino na abwe marama na agenda. Buyatuka wako ata kunyino na abwe marama na agenda. Na bove nyini, okutusa wana maurele baba gambie. Ntineba nange muna mwe, e avundi lao kukubwa. Luwaki mwimu itakobo ya mutonga temumu jewo. Kobondi si wafoyo. <laughs> siwa foyo kijije bali bategeza bali bagamba ati yepatero oyo anti bagamba ati wafisi kyekyo yepatero oyo kuba patero yeki yewaffe mulowooza patero atulagibwa bulagibwa nti patero wamwe wuyo nedda twatondebwa basiraamu tutambula tulina gye tulaga waliwo ekkomo waliwo ekkomo ly'ebintu ekiseera kigenda kutuuka nga byonna bikomye byonna bemulaba wano olwaliro twogera tulya tunywa byonna bigenda kutuuka ebintu bigenda bikoma mpola mpola mpola mpola paka lwebulija ku makya ng'abantu balabye allah nga buli omu atunula ku munne nga yewuunya nti omulabye yooyo kuba nabbi yagaa nti tugenda kumulaba nga bwe tulaba omwezi nga tewali lanu dhamu nga tewali kwenyigirira tiwa yoyongere yeri yoyongere yeri leka ndabi yoyongere a ah, a ah. ate nabi yagamba mwezi omwezi nenjuba kyo kisingo kutangala njuba nezi yagamba njuba yagamba mwezi lwaki ate okulaba enjuba olizo kujira benjuba ngebadde yakakusamusamu okalubirirwa nnyo naye omwezi gwo okanula n'amaaso nga tewali ki basiraamu bye twogera tomubiyita bya kuzannya ekiseera kigenda kutuuka nga tumulaba ekyo kisuubizo wala yukhlifu llahu lmiad allah tamenyaki tamenya ddagala ng'obuuza muno nti omulabiri omulabiri omulabiri yeye yeye yeye ekiseera kigenda kutuuka nga batokyali muyonta kulaba ku nabbi nuuhu emyaka lwenda mu ataano gye yawangalangakowola bantu lwaki nabbi nuuhu wamulaba n'omugira ki yo n'omumala oyinza okugenda okulaba nabbi nuhu nga tonda bakulaba nabbi muhammadi aa gwosokerako buli omu gwafiirako ku bantu bano ab'omulembe guno gwayagala okusoka okugira ki batugamba nti yali wakitema wamma kyekyo kyenyini kyenyini kyekyo kyenyini kyenyini ebiseera kigenda kutuka abasiraamu nga ekyo nakyo wakikkuta ng'onoonyayooka eyo waliwo omusajja gwe bayitanga lukumaani allah yamwogerako mukurani lukumaani lukumaani ee eh, eh, eh, yali omugezi ennyo ngayogera ebintu ebyamagezi yali okumulembe gwani kakati bwotuuka mu nsi mu nsi nga ene eyaffe wabeerawo gye bayita tourist office information office information i mean office ebeeramu information ey'abalambuzi abaganda fe abeera bakatuuka tubalambuza lino lyeddwaliro baliyita ibrahimu kisaalita memoriyo hospital eno ye bank of MTM wano tutereka we tujja kino nesomero lyaffe kino kino kakati tulina okufuna wali information wawe tunasanga lukumani hmm? lukumani yaliwo ku mulembe gwani Oli oli Allah gwaga nti yali abuulirira mutabani we namugamba bwati ne bwati. Basiramu, tebenda betogerwa lero. Ekisera kigenda kutuuka. Ngabikomye, ekiri semba yo kyekiki, lwe lunaku olwendagaano. Allah lwe yasubi nganda bibwe yatugamba, lwe tuliraba Allah tabaraka wa taala. Nabbi yaga nti oluvannyuma Allah agenda kuvaawo, atulekemu okusiima kwe okw'emirembe n'emirembe. Nabyo bigwe bisigalire mu bulamu bwe butyo, emirembe n'emirembe. Nolwekyo, kyandibadde kituufu, okukolerera ebintu ebyo, bitukenga oliredde. tokiriza tokiriza okulimbibwa limbibwa nebitali ebyo byenkugambye kuba byenkugambye byebituufu fulikiranga allah agamba tabaraka wataala ya ayuhannas abange mu abantu inna wada llahi haqu mazima ekisuubizo kya allah kya mazima fala tagurannakum lhayatu dduniya obulamu bwensi tebubalimba wala yagurannakum billahi lgharur temukkiriza ekirala kyonna okubalimba kibamatize kibajje ku butuufu bwe mbasuubiza mu qurani bwe mbasuubiza ku lulimi lwa nabbi wange muhammad salllahu alaihi waalihi wasallam basiraamu tatukomaawo tusaba allah subhanahu wataala abeere nga atuwa okumalako okulungi tulina ebigambo byaffe olwaleero bibiri ntegeeza bawalimu nti ebigambo byammwe bimuwa abantu mubiteeketeekemu emboozi oluvannyuma lw'omwezi gumu ngenaku z'omwezi mwenda okuva ku olwo tujjanga kuteeka mu mboozi bye tuze tusomesa abantu inshaallahu taala then oluvannyuma lw'omwezi tetugenda okufuna ebibuuzo mu lulimi oluwarabu njagala kisunjulasira mu bannaanyi ngenda kubawa ebigambo bina olwaleero omulundi gumu lwaki lwakuba byangu birina akakwate kaamaanyi ekimu ku kinnaakyo mwetegereze wano kungulu oba wansi wano korani ene eriri ddawa eri kunguru ku meza si kyekyo aa ah, sawa sawa ate akasawo kano kali lidawa kali wansi kakati wano kunguru bayitawo fauko fauko kunguru ate wansi bayitayo ta tebona baga bina kakwate kama tosanze bwe sanzinga byombi bijja omulundi gumu fauka فوق كنغرو wetegereze ekigambo kyekimu kino kikola ne waggulu kitegedde fauka sabaa samawaati nakyo kikola ne waggulu wabula kungulu tegerekese bulungi Ve ne tahta. Tahta. Wansi wa. Wansi wa whatever. Ntegedde bulungi? Mm. Then ebigambo ebirala ebibiri haka kwata hmm? kolaki kwata ekigambo ekiranga nga kirina akakwate ne haka hati hati mpa tegerekese bulungi fauka waggulu wa tahta wansi wa tegerekese bulungi ate haka kwata hati mpa tegerekese bulungi yongerayo ebirala mutidde bata abaga nti yongerayo maliko emikono gabaga nti yongera yongereyo kajogereyo wamu kajogereyo yongereyo bimeka wemba wakwongerayo nyongera bina omulundi ogwo yongera bina alize mugamba mbuluri twakuwa watu wabingi iyo kalisa tuwa nedda nokujera nja kuleta ne okujja nja kuleta bimeka bibiri bino birese lwakuwa bikwatagana kakino kitwali nga kigambo na kino kiki na kino kigambo ne bwe na bwe na bwe na yongera yo nja kuba menye ndagano che kike kyo twasubize nga bimeka bibiri buli bisinkana ne bibiri bibiri Kwa hili lakakwati, heruda ni heruda. <laughs> watukomaa waislamu اللهم انصر جميع المجاهدين في كل مكان وحال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا واسترنا وارزقنا واقض لنا جميع حوائجنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف مرضانا واجبر كسرانا وارحم موتانا اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تسلطهم علينا ولا تسلمنا إلى أيديهم أبدا ما أحييتنا واجعلهم الأخسرين يا رب العالمين أنت ولينا ومولانا وأما الذين كفروا فلا مولى لهم وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته